akaburungu orenage kugira namwe mugire ico muterereye na cyane cyane kuba biriko hano mu gihugu cyanyu umuganda wanyu mukawuterereza muciye ku nimero zacu musanzwe mumenyereye mutiro no musi tugaruka ku kikuru uyu mbere umugwi ujejwe gutoza ukuri ku byabaye hano mu gihugu cyacu ari Sever ubifashijwe n'umuryango utabara imbabare ku isi CICR waratanguje ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu bwicanyi bwabaye mu myaka iheze bagatabwa mu binogo rusangi none ico gikorwa kiriko kibera uh, kiriko kibera hano mu gihugu na cencana mwumva catanguye muri iyo zone ya makamba iri mu ntara ya mwaro kizogenda gutembe kirashimisha na cencane abo mu mashira hamwe aharanira agateka kababuze ababo n'ivyabo muri ibyo bihe haba ibyo biza ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kurongera inyishu turi kumwe n'umutumire ariko imbere y'uko tumwakira reka tubanze dukubitire aho habere icyo gikorwa aho cyahereye nk'uko rero nababwiye mu ntara ya mwaro ariko ngo kikazobandaniriza no mu zindi ntara z'igihugu nk'uko byatangajwe na Clotilde Niragira umunyamabanga mukuru w'umugwi Severe reka Evariste nka yari yahishikiye atubwira ukuntu byari bimeze ibyo bikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu abantu bagandaguwe mu magume uburundi bwaciyemwo catangujwe kuri no wa mbere ku mutumba gasenyi wa zone makamba muri komine rusaka umugwi w'abahinga w'umuryango utabara imbabare isi seisere urongowe na muganga tania de labarde aturuka mu gihugu c'ubufaransa uri kuzura ayo magufa wongera uyabika mu bisandugu bateguye inyishu ni iy'umunyamabanga mukuru w'umugwi severi washinzwe ngo utohoze ukuri ku byabaye mu burundi avuga yuko bahereye imwaro kuko ariho hibonekeje mu kwezi guheze ibimenyetso byerekana ko ari ibinogo by'abantu bahambwe mu kivunga eh, muribuka mu minsi iheze mu kwezi guheze mbere twari twishikiye hano turabyibonera eh, dusiga twemereye abenegihugu kuko babyifuza cyane eh, ko tuzoca tugerageza tukitegura kugira ngo tuzanane n'abahinga babimenyereye Eh, kugerageza kuzura ibisigarira bya eh, bene wacu eh, kugira ngo dushobore kubihambana iteka hanyuma dushobore no gushishikara rero kurondera ukuri uko ibyabaye umupfasoni clotide niragira yongera ko inyuma ya mwaro icyo gikorwa kizobandanya no mu zindi ntara z'igihugu biragoye kumenya amagufa y'abantu yazuwe kuri uno wa mbere kuko ari igikorwa kibera mu ibanga ariko rero umugwi w'abahinga b'umuryango seyiseri ufadikanije n'umugwi severe babwiye abamenyeshamakuru ko bazogira icyo bashikirije abarundi n'amakungu icyo gikorwa kirangiye rero umunyamabanga mukuru wa Sever Clotilde Niragira hamenyesha ko ico gikorwa giheze ngo bazoca barondera ukuri ku byabaye kuri abo bahitanywe nibiza hama gutyo bashikirize ukuri abarundi aho rero ngo kazofashanya nabegwa bose nibijanye no gushikira uwoba yarashikiwe n'ingorane reka dukurikire Clotilde Niragira umunyamabanga mukuru wa Sever mu kwezi guheze twari twishikiye hano turavyibonera uh, dusiga twemereye abene gihugu kuko bavyifuza cyane cyane eh, ko tuzoca tugerageza tukitegura eh, kugira ngo tuzanane n'abahinga babimenyereye eh, kugerageza kuzura ibisigarira bya bene wacu kugira ngo dushobore kubihambana iteka hanyuma dushobore no gushishikara rero kurondera ukuri ko ibyabaye ingene abo bantu bagandaguwe cyatumye bagandagurwa babagandaguye Eh, mbega bashaka gushyika kuki ibyo bintu byose ni ibyo turi ko turarondera kugira ngo eh, tumenye ukuri hanyuma tukumenyeshe abarundi bakudutumye ariko kandi turi ko turakurikira eh, kunywanisha abarundi kugira ngo abarundi basubire gusubiza hamwe ibi byabaye ntibize byongere kuba eh, abo barundi bene wacu bataweyo ni ibikorwa byinshi turi ko turakorera hamwe uyu munsi twatanguye kuri iki kinongo rusange mwabonye ariko ni ibikorwa twamaze no gutangura kuko mu minsi iheze kandi twe twakwiye izi ntara uko ari zitatu ariko si zo zonyine tuzokwira mu zindi ntara zose z'igihugu twari twagiye muri izi ntara uko ari zitatu twumvikana n'abajejwe intwaro kugira ngo badufashe abajeje intwaro eh, ariko n'abaserukira amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki eh, hamwe eh, n'abegamiye amashengero y'uko twafashanya twese kuko ni igikorwa cya buri muntu wese yuko twafashanya tugashiraho eh, nobyita abaserukira umugwi mugabo si ukubaserukira nk'uko nobyita mugabo nabo tuzokorana abazodufasha eh, kumviriza bene eh, abenegihugu kumviriza bahohotewe kugira ngo umwe wese ashobore gushikiriza ikimubakiye ashobore gushikirizwa ihohoterwa ry'iwe cyangwa iry'abiwe cyangwa iry'ibyiwe ibyo rero oh, mu ndwiza kandi tuzoba tubitanguye abantu twamaze kubaronka ngo tubagene mu ndwi biza tuzoca dutangura ahubwo mbere ni mu mpera z'iyindwi tuzotangurira muri mu ntara ya rumonge aho tuzotangura Eh, nk'abo nabo nyine tuzobarondera hanyuma tuzorondera kandi notita lisite urutonde rw'ibinogo rusange biri mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibyo byose tuzoba tugejeje kubirondera eh, kugira ngo igikorwa kize gikoreke neza ukuri kuze kumenyekane uko kuri tuzoronderamo ibintu byinshi abo rero bazodufasha tuzobikora kuva ku mitumba tuzoba twashyizeho eh, abazoba bagejeje gukora ako kazi eh, bo ku mitumba no mu makomine eh, hazoba hariho n'umwe twatoye kuri buri ntara iyo ari yo yose azobafasha natwe ariko tuzoba turimo tuzoguma dutembera mu gihugu cyose dukorana n'abo bantu kugira ngo turabe ko byogenda neza ibisigarira by'abantu rero bahitanywe n'ibiza bitandukanye ngo bikaba byaciye vyegeranywa bijyana kubikwa mu kurindira umwanya wo kuzobihambana iteka hama babuze babo n'ibyabo ngo umugwi ugejwe kuvugana ukuri no kurekuranira severe uzokwiga ibijyanye n'ukuntu bazoshumbushwa n'ubunyene Clotilde niragira umunyamabanga mukuru wa severe ibi bisigarira nk'uko mwabibonye akazi kariko karakogwa katanguye gukogwa n'ubwo nyine mubona ko imvura itatworoheye itatworohereje yaciye itangura kugwa eh, bigaca bituma ibikorwa bisa nk'ibihagaze gatoya twarondeye ahantu tubibika mu kurindira yuko duca dusubira kugenda kwitegura kandi kugira ngo tuze tubihambane iteka ibyo ntitubikora ngaha gusa tuzobikora mu ntara zose z'igihugu hari ikintu bakunda kuvuga yo kuraba ingana umuntu yishwe ubuhinga bugezweho mbe bizokubuza hariho ubuhinga twibaza ko tuzoshobora gushika ko dufatikanije n'abasanzwe badufasha basanzwe bafite ubwo buhinga nyine mugabo hariho n'ubundi nkumbure uyu munsi byo tugora kuvuga ko tuzobushika ko kuko twibaza ko harimo ubuhinga bukomakomeye busaba uburyo bwinshi cyane kandi nkumbure igihugu cyacu kidafise kandi nkumbure n'abasanzwe bafashe igihugu cyacu badufasha natwe nk'umugwi eh, nkumbure batoshobora kuturonsa ariko ubuhinga bwose buzoba bushoboka bizaba bishoboka ko dushika ko tuzokora turafise nkumbure bimwe bimwe biva mu bushakashatsi bamwe bamwe bagize ubushakashatsi ku byerekeye ibinogo rusange biri mu gihugu cyacu cy'u Burundi baratubwira ko ibinogo rusange bishobora kwababa ibihumbi bibiri n'amajana atanu ariko ibyo sindabivuze nk'ubushakashatsi umugwi severe wowe warakoze ko murabona ko rero tugitangura eh, ariko abagize ubushakashatsi barabitubwira ubu rero dutanguye icyo gikorwa kugira ngo turabe by'ukuri ko ari ibyo batubwira cyane ko birenga cyane ko biri munsi Eh, niko kazi tujejwe tuzeza tubabwire duheje igikorwa cyacu kugira ukuri kumenyekana kuri ibi byabaye kuri zone makamba biraboneka yuko bari abantu bafatwa bakegeranywa euh, dushishikare gutohoza ukuri kandi turizeye neza neza yuko abarundi nk'uko turi ko turabibona yuko bazoheza bakatubwiza ukuri uko byagenze kugira ngo umugwi nawo uronke icyo ufatiramo iyo tuvuze abahohotewe hariho abahohotewe mu kubura ababo hariho n'abahohotewe mu kubura ibyabo ibyo bikorwa bibiri biri mu bikorwa umugwi eh, ujeje kurondera ukuri no kurekuranira kw'abarundi eh, tuzokwiga kuko eh, ibwirizwa rigenga uyu mugwi riravuga ryo nyine ingene abahohotewe bazoshumbushwa hazubaho gusumbuzwa muri rusange cyangwa habeho gusumbuzwa eh, novyita mu gushyiraho ibimenyetso ibimenyetso byerekana ko twemeje ko aho hantu hariho abantu bahohotewe by'ukuri kandi ko aho hantu mu ihohoterwa ryabo bagomba gufashwa iki na kiriya muri rusange eh, kugira ngo nabo bibukwe yuko bababaye kandi ko n'igihugu kibabajwe no kubona barahohotewe gutyo uwo Clotilde Niragira umunyamabanga mukuru wa Sever ibikorwa rero byo kuzura ibisigarira by'abantu batawe mu binogo rusangi ngo ni byo kwitondera ibyo navyo bikavugwa n'uwanonosoye ivyigwa by'inyifato ahasigura ko iyo umuntu ahambanywe iteka biheza bigaha icubahiro umujyango ku bwa Pierre Claver Njejimana umugwi ujejwe kuri no kunywanisha ngo ubanza ugafata umwanya ugahimiriza abanyagihugu mu ntumbero yo gutegura imitima ntibave bahahamuka kurikira Pierre Claver Njejimana akaba yari kuri mikoro ya Christella Nizigama mu bisanzwe igikorwa eh, cy'umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuranira uri kurakora cyo kuza kuzura abantu bahambwe mu binogo rusange ni igikorwa cyiza cyane ariko ni igikorwa mu bisanzwe ateza gutwarana ubwitonzi budasanzwe ubwo bwitonzi ugomba kuvuga murazi yuko eh, ku kera na umurundi yamye yubaha noneho agatinya n'ikiziga ariko murazi yuko umuntu yahambwe agahamara iteka bahambana iteka n'ababo babone yuko abantu iwabo bari bafite agaciro kugira ngo uwo mugwi wo kuvugana ukuri no kurekuranira urimo abahinga bahambaye bashobora kugira insiguro ikwiye ituma abo bantu baho babyifatamo neza ntihagire uguhahamuka bihava bizana mu gihe uko guhahamuka gushitse uwo mwanya nyine bariko barakora ibyo bikorwa boca babyifatamo gute muri uwo mwanya mu bisanzwe birashobora gushika eh, ugasanga nk'umuntu waba muri ako karere avuga ati uwanjye hamwe ngaha agaca afatwa n'ibishobisho hanyuma akagwara n'ibisanzwe ni ukumutahura muri uwo mwanya haba umuntu akamuha akanya kugandara hanyuma bakamuremesha bakamuba hafi novuga abo mu muryango cyangwa ababanyi kugira ngo icyo kiganiro ariko arabamo muri icyo gihe kigende kirahera buke buke ikiganiro ni karadiridimba karadiridimba na kana kajiwabo mwumvise yuko uno munsi twahagaze cyane cyane ku gikorwa cyari kiramutse gitunganywa n'umugwi uraba ibijyanye ukuri no kurekuranira hano mu gihugu ari wo Sever igihe bariko bazurura ibisigarira by'abantu bahitanywe n'ibiza bitandukanye bakaba bahereye ico gikogwa ku musozi Gasenyi uri muri zone Makamba mu ntara ya Mwaro hano muri studio rero tukaba turi kumwe na Aloise batungwa nayo akaba arongoye ishirahamwe Amepesi gira ubuntu reka kumbure tumureke abanza tubwire iryo shirahamwe rirabiki Eh, murakoze cyane ndaramukike nabo bariko barakurikirana isanganiro eh, ishyirahamwe amepesi ni ishyirahamwe mu majambo y'ikirundi eh, ryitwa ishyirahamwe ryo kwibuka abo bose babuze ababo mu mahano yaciye hano mu burundi rikongera rigaharanira agateka kazina muntu rigakingira ibyaha by'agahomerabunwa iryo shyirahamwe rero ni ishyirahamwe rimaze imyaka indwi imyaka indwi ritanguye gukora rikaba ryagiye kugira ngo ibikoko bagandaguwe bitwa abamenja n'andi mazina atagira izina ego igihe batanguza ivyo bikorwa umugwi Sever wabitanguzwa kuri uwo musozi gasenyi amepesi igira ubundi niho yariri neza cyane niyo yariri kuko eh, iryo shira hamwe risanzwe riserukiwe mu ntara no makomine yose mu Burundi hama murashimishwa n'intambwe umugwi severe wobugeze ko na cyane cyane kugira uheshe iteka ababuza babo n'ivyabo mu biza bitandukanye byabe hari mu gihugu cacu je mvuga nti aho yorima aho ivunikiye rimba ndabivuze kuko umugwi wo kurondera kuri no kunywanisha abarundi n'umugwi umaze amezi mirongo ibiri hafi n'atatu ku mezi eh, mirongo ine bayo bawuhaye ngo ukore ni ukuvuga ko rero ku mezi mirongo ibiri n'atatu um, umaze ushinzwe uhawe uburyo bwo gukora uhawe amategeko yo gukora nicyo gikorwa cya mbere navuga nti kiboneka ukoze ku muntu yabuze uwiwe umuntu agateka kiwe kahohotewe kuko bijya bindi byaha bikorerwa mu biro biragoye ko umuntu yagorewe hariya nko mu gasenyi eh, tubazi twamaze kujya kuganira nabo bavuga ngo uwo mugore wari gukora mu bw'ubu kiriya gikorwa baraye batanguye mvuga ni igikorwa gikomeye gikomeye cyane muri kahise Burundi gikomeye eh, muri kahise kazina muntu icyo twokwita imanite mu ku isi yose kuko ni igikorwa cya mbere kibaye mu burundi aho hari umugwi ugejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ushyirwaho ku mugaragaro hanyuma ukajya kwitaho kurondera ibisigarira by'abantu bagandaguwe bagatabwa mu binogo ni irya mbere simvuze ko ijya abantu bagandaguwe bagatabwa mu binogo basubira kuzurwa ngo abagamba nitweka mugabo icyo gihe byaba ntibarondera ukuri barabazura bakabahamba niteka gusa mugubu ubu nk'uko mwabyumvise umunyamabanga mukuru yabivuze ni igikorwa bagiye bakabazura bakaba bakabakura muri kiriya kinogo bifuza kubahambana iteka ndetse ntibe intambwe iyo gusa ikaba intambwe yo kurondera ukuri ni kubera iki bapfuye bishwe na byagenze gute hanyuma bongere bace baraba n'imiryango yabo barondere ukuntu babashumbusha naho inshumbusha yatanguye kuko inshumbusha yatanguye mwabyumvise icyo munyagihugu yabivuze yavuga ati ko bibutse kuza kuraba ngaha bakamenya ko ari abantu bahaguye bagomba kubahambana iteka twebwe icyo ni ikintu gikomeye hama mwumvise yuko mu Gusevere bavuga yuko atamatohoza ni ukuvuga ko atabitigiri nyezina bavuga bati turazi ibitigiri by'ibinogo byo babiri ahatandukanye mu gihugu mwebwe murongoye iri shyirahamwe na cyane cyane rizoha icubahiro abo babuze ababo mbe mwaba mwaragize amatohoza hari ibikorwa mwagize byo kurondera yuko aho hose eh, kuva icyo gihe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu twaragerageje ndetse gushyira n'ubu turacabandanya ibiharuro twavuga tumaze gushika ko si biharuro novuga nti ni kanuni tumaze gushika ku biharuro bishyika ku bihumbi bibiri n'amajyana atanu by'abantu batawe mu binogo ibyo rero biharuro tumaze kuronka simvuze ngo ni byose oya haba namba ibi bihumbi bibiri n'amajyana atanu ni ibinogo ni ibinogo tumaze kubona mhm. twumva aho biri kuko tuhabariye ko duserukiwe mu makomine yose no mu ntara zose muri ibyo binogo rero ni ukuvuga ko ivyo binogo harimwo ibinogo vyo mu mirongo itandatu na kabiri hari ibinogo vyo mu mirongo itandatu na gatanu hari ibinogo vyo mu mirongo irindwi mu mirongo irindwi na kabiri hari ibinogo vyo mu mirongo umunani hari binogo vyo mu mirongo icenda na rimwe hari binogo vyo kuva mu mirongo na gatatu gushika mu bihumbi ndetse gushika no ku mwaka uheze kuko gushika ku mwaka uheze ntawo bideha ibinogo birahari vyanatowe ndetse ntawe wajya kuvuga ngo ntabihari hama ni gute mwebwe musanzwe mukorana n'umugwisevere kugira uwo wese yoba yarabuze uwiwe canke ababo muri ico kiza aze yumve neza neza ko aruraniwe eh novuga nti ntituratangura gukorana na severe ku mugaragaro mhm. mugabo haba mwishirahamwe ryacu haba mu mugwi severe kuko turamaze kuganira igihe kitari gito turabona ko eh, biteguye natwe twiteguye koko ko twakorana muti gute twebwe urumva ko tumaze kwegeranya ibintu bitari bike mm. turamaze kugira ayo matohoza twariteguye ko tuzobibaha turafise abantu batanze ibishingantahe byabo turiteguye ko twabibaha turafise ibikaratasi bitari bike twatorokanije hirya no hino turiteguye ko twabibaha kandi baremeye ko eh, bazovyakira hama bakabikoresha icyo bifuza kubikoresha kuko ndabisubiremwo ibyo twe twakoze birashobora kuba ari byo cyangwa ugasanga si kuko eh, nk'ibyo binogo bimwe bimwe kubera nababariye ko ibihe bitari byoroshye kugira ngo bishyikire usanga tubibwirwa n'abaduserukira abaduserukira amakomine abaduserukira mu maprovensi mugabo kugira ngo ushobore gushikayo eh, hari hano hatoroshe nk'ubu nk'umuntu akubariye ati genda mu ishyamba rya ruvubu mm. hari ibinogo kujyayo ngo ushikeyo wewe ugiye kubiraba ndibaza ko ari ikintu mva kitoroshe mugabo turazi ko biriyo eh, uwo kubari ati genda mu ishyamba rya rukoko ibinogo biriyo kuko biriyo mhm. ni bintu byoroshye mugabo nk'abantu baba baduserukiye sinda kubavuga amazina canke eh, aba ari bo kuko ngira ngo nabo bakeneye gukingirwa ndetse n'itegeko ribakingira eh, barabitubwira ibyo ni ibintu rero tuvuga tuti twe tubihaye umugwi wo kurondera kuri no kunywanisha ucu bitohoza ugasanga ari byo ugaca uvyemeza ubishyira ku kidodoti ibi bintu byarondewe n'ivyo ugasanga harimwo amahinyu ukavuga uti bimwe twasanze atari byo ibintu byo twasanze ari byo aho no kuva ko twiteguye gukora mu gutanga ibi ibyo tumaze kuronka ubwira kabiri nuko eh, ishyiramo ryacu rihurikiwemwo n'ababuze n'abahohotewe eka ndetse n'abatabuze mugabazi ibintu abantu vuga nti abashakashatsi twebwe turamaze kugira amanama turamaze kubivugana turiteguye ko tufatanya n'umugwi eh, umugwi wo kurondera uko no kunywanisha abarundi kugira ngo twubahure abarundi kuko abarundi baratinya kuvuga bamwe bamwe turabizi ko bamwe bamwe batinya kuvuga aho igitonda yivuze eh, urabye nk'abantu bize ngahe bujumbura mu mugwi severe umaze kurondera abantu batanga bitegura kuvuga abantu bize ni bake bagiye wasanze mm-hmm. usanga hagiye abantu eh, bakiririye ngaho ubwo si kubera imvo z'umutekano wabo oya si kwe mvuze umutekano kuko ahubwo wize niwe byoroshye kwandika kuko ujya ku buhingangurukana bumenyi ukakira uciye ku muryango wa eh, wa CV ukakira ico gipapuro ukacyuzuza kirungika mhm. mugabo usanga ari abantu bakabikoze babikoze mhm. urumva rero ko twebwe twovuga tuti tuvyumvikanye neza kandi tuvyumvikana nta kibuza twashaka kugenda tutasabwira abantu mbewe wari ibintu jya kuri internet uvyuzuze mm. wari jya kuri internet uvyuzuze ivyo twe turiteguriye ko tubikorana eka ndetse nibindi biganiro eh, severi zokoresha nukuri twebwe turiteguye kuko gukora eh, dukorana severi ni vyiza mugana cyane cyane tugakora tuyihimiriza kugira ngo irondere isubize agateka kabakabuze isubize n'agateka abashobora kukakwa muti gute e, abantu benshi iyo bavuga ngo kumenya ukuri barakunda kuvuga ngo eh, abagateka kabo kahohotewe nibyo mhm. mugabo uno munsi eh, turakunda kubona cyane cyane nko mu gihugu cya Israel n'ahandi eh, usanga abahohotewe bashaka nabo guca bahohotera babahoteye twebwe tuvuga tuti umugwi severe nu subiza agateka abahohotewe mugabo abahohoteye nabo ubakingira mm-hmm. muravye ikiringo severe isigaje mubona ivyo bikorwa uko muvyifuza koko izo bishikako ibitangaza birabaho ibitangaza birabaho ngira ngo uwo bishika ko kubitangaza kuko turavye eh, umugwi severe urafise ibibazo bitoroshe ibibazo bitoroshe je novuga nzi nzi neza Nuko uko uh, munsi haciye umwaka urenga uwo mugwi severe udakwiye hariho umukomiseri umwe yagiye kuva mu kwezi kwa mbere atarasubirizwa mm-hmm. Nuko tuzi ko haciye hafi amezi atandatu hari umukomiseri agera kabiri yagiye atarasubirizwa no kuvuga abakomiseri babiri babuze kuri cumi n'umwe ni abakomiseri icyenda mwumva ko icyo cyonyine gusa ni intambamye kuko uwagiye umwenzi yari agejeje ibyo kumenyesha amakuru mhm. uno munsi muri abamenyesha amakuru ngira ngo ntiborohera cyane uwundi yagiye yagejeje ibindi bikorwa bikomeye kuko yari umuhinga mu vy’amategeko murumva ko bamaze kugenda ni intambamyi zikomeye mhm. hanyuma mu mategeko yawo handitswe ko severe izorondera abantu bayifasha mu ma mu ntara no makomine uno munsi ntabariho abahinga bayifasha uno munsi ntabariho uburyo kumbure bwo gukora mm, mvuza amahera umunsi ntabwo ntabuboneka neza urabye bije yabo kuko mm, ndakunda kuyiraba murumva izo ntambamyi zose mu mezi adashika nako mu kiringo cy'amezi mirongo ibiri Eh, novuga eh, mirongo ibiri gusa mbere ndetse cyangwa mirongo ibiri n'abiri severe ngo ishobore gukora ibyo bayishinze gukora nukuri umuntu yababeshe ngo irabishobora ntabishobora kiretse leta irabye ukuntu iyo bikora mu maguru masha kugira ngo ishobore kubishikako cyangwa ikabongera ikindi kiringo mugabo aho rero genda akunda kuvuga nti kubongera ikiringo ni byiza mm. kandi cyane mugabo umuntu umwongera no mu mupira ndetse severi ifite abakomiseri cumi n'umwe ni nk'abakinnyi umupira no mu mupira w'amaguru umuntu aguma mu kibuga iyo yakoze neza ngira ngo urabizi kandi ushobora kubibisumbya mm. iyo atakoze neza umumenyereza wabo aramuhindura aho rero aho rero nkavuga nti leta y'u Burundi uhereye ku nama amateka ko niyo abatoye bajya komiseri cumi n'umwe nibasuzume umwumwe kuri umwumwe irabiti umukuru wa severe arabishoboye ikegera cyiwe arabishoboye umunyamanga mukuru arabishoboye abandi bakomiseri cumi nako ubu hasigayemo eh, indwi oya indwi gusa kuko urumva ubu icyenda abo bandi bose umwumwe kuri umwumwe barabishoboye isanze babishoboye ikibongera mugabe igasanga umwe babiri batatu bane batabishoboye ibahindure ishyirwa babishoboye mwebwe muri mwishyirahamwe kigenga muharanira guha eh, agateka abo babuza babo none n'igiki imufasha leta mweho mugerageje ku itoto kwita kubevaliwa mukaraba abo baseveri murabazi mubona babishoboye ntabyo bashoboye ni hehe hoba eh, naho mwavuze ko hariho bamwe bamwe bavuyemo ni hehe neza na neza mubona ati aha ahari akabuze kugira ejo cyangwa hirya bigende neza eh, kumbure kubasuzumira ku iradiyo umwe umwe ntibyo babyiza kuko mhm. n'inamashinga amateka nayo ntizobasuzumira ku iradiyo mugabo icyo tuzi cyoco kandi tutihenze Nuko harimwo abafise ubushobozi ahandi atari mu mugwi yo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi muri icyo gihe rero bica bituma ibikorwa by'uwo mugwi bidindira kandi ibyo ndabivuze kuko ndabizi hariho ibyigwa byakozwe vyerekana ko muri abo bagize eh, uwo mugwi uno munsi harimo abafise ubushobozi butari ubwo muri Sever ari ubw'ahandi muri icyo gihe rero ngira ngo Eh, abashinga amateka canke na leta y'u Burundi yo kiraba ikaba ikaba ikabashira muri ubwo bushobozi bashoboye ego umunyamabanga mukuru wa Severe yavuze na cane cane ku gusumbushwa inkishumbusho na cane cane abahuye n'ingorane bahuye ntitwovuga ingorane ivyo biza abahitanye n'ivyo biza mwe muri amepesigira ubuntu nigiki mufasha kugira abo bose babuze ababo canke ivyabo baze bashumbushwe koko burya inshumbusho ziri kwinshi mm -hmm. hariho inshumbusho mpereye kurya muntu yabivuze hari ya ah, ku mutumba wa gasenyi mhm. hariho inshumbusho ya mbere mu mico n'imigenzo y'abarundi inshumbusho ya mbere ijyanye no gusubiza agateka wakabuze mhm. iyo ni inshumbusho ya mbere ikomeye aho ngira ngire ko ndabaha akarorero eh, ku bihe bibiri byagiye biraboneka abantu bagandaguwe irindwi na kabiri bagandaguwe bitwa abamenja mu kirundi aho hambere haheze umumenja n'umuntu yaba yadedemvye ku mwami ni umuntu yaba yavuze ibidashoboka ku mwami ni ukuvuga rero ko abo bantu bakoze icyaha kiri hejuru kirengeye abo bantu bagandaguwe irindwi na kabiri umva gushyika uno aba bakomoka ko bitwa abakomoka ku bamenja iyindi nshumbusho ya kane novuga ni kumenya ukuri byagenze gute mhm. babikoreye iki ni bangahe bagandaguwe iyo ni inshumbusho ya kane kuko iyo abantu bamenye ukuri eh, mu kirundi barakunze kuvuga eh, ndabivuga kuko nabyigishijwe n'umwigisha ntabona eh, umupadiri ntabona diriyano yavuga ati hagiye abantu bariko baratukana umuntu bavuga ngo ariko yikura ibinyugunyugu mugabo aba yikuye mu ishavu rero iyo ukuri kumenyekanye abantu barakira hakira benshi rero nta kintu gikomeye nko gushumbusha umuntu umukiza akabonge abafise ishumbusho ya gatanu nuko habaho umunsi wo kwibuka abantu bishwe bitwa abamenja bishwe bitwa ibinywa ibinywamaraso bishwe bitwa inzoka n'ayandi mazina ntarenze kudondagura ibyo rero murumva ko ari inshumbusho zikomeye ntawovuga n'ukuri eh, nk'uko umunyamabanga mukuru yavuze ngo bazoshumbusha abantu umuntu yabuze bamusubiza ibyiwe ubwa mbere icyo bamusubije gikomeye n’umuntu, nta n'umwe ashoboye gusubiza umuntu umuntu yagandaguritse bagandaguye nta muntu ashobora gutanga amafaranga y'uwo muntu eh, muratwumva Canesius ego ndabumva birashikagurika mugabo ndabumva sinzi ko mwe mu neza twebwe turakumva atankomanzi na mahoro aho mu bubirigi aha ni impore ni impore mbona buca gukira mm. sinzi ko muri impore namwe hiyo twebwe ni impore turi kumwe n'umutumire sinzi ko mwamuha gake bw'iyo komisiyo mhm. ni kuvuga ubwigenge bujanye uburyo ubwigenge bujanye n'abagize iyo uwo mugwi wo kurekuranira no kurondera ibyabaye mu burundi kugira ngo babishyire ahabona tumenya kahise kabyo hmm. baduha umuco ibyo ni ukuri ni ibintu by'inkoramutima kandi byanye bitera impari kuva kera hmm. ni ukuvuga n'ingene uwo mugwi washyizweho n'ingene uzokora yavuze yuko no mu ntara badaserukiwe bavuze yuko badakwiye bavuze byavuze byinshi kandi n'ibintu dusanzwe tuzi kandi ni ukuvuga byizingamika uyu mugwi n'ibyo uzoshikako kumbure ari ibintu bizohava biba ibintu by'ukuyeye bya guca ku mayanga Mm-hmm. rero ngarutse kwibukanya iby'uyu mugwi tugiye kuraba mu masezerano yarusha niho uwo mugwi washyizweho ari ubwo kugira ngo barabe basuzume bakurikirane ibyo bita y'amakuba igihugu cyacu cyagiye nko kuva kikukira gushika eh, aho amasezerano yarusha ni ukuvuga yasinyiwe mm-hmm. eh, ni ukuvuga muri ya mwaka rero hakaba rero no kuraba n'ingene abarundi borekuriranira eh, biciye eh, koko mu kuraba eh, ni ukuvuga imyidondoro y'abantu bakoze ayo mashyano hanyuma n'abayakorewe mhm. ni ukuvuga abayakorewe bakaboneka hama n'abayakoze bakababona none rero ibiro tubisanga muri protokole ya mbere ni ukuvuga mu karongo ka munani muri iryo muri arusha mhm. mu masezerano y'arusha none ikibazo mfise ngaha urabona uyu mugwi ikibazo nubaza uyu mutumi uwo mugwi watanguye mhm. eh, watanguye eh, kuja kuzubura ibinogo mhm. uja kurondera y’abantu abantu mugabo benewe benewe kuvuga abo bantu bakorewe eh, ayo mahano ntiharamenyekana abayakoze ntibabashyize ahabona noneho abantu bazura b'abahande b'abatwara hmm. bakoze iki tubona ko ari uguhera ikivi e, ku mutwe aho umuntu gihera ku ntango hmm. icyo ni ikibazo cya mbere hmm. hanyuma e, icya kabiri e, muri aya masezerano mu kidabure ni ukuvuga muri porokore ya kane ni ukuvuga harimo ingene uwo mugwi ushyirwaho tumaze kujya mu migambi itsinda yitwara nyezina ntibizoba bigifise ni ukuvuga ibyo twita neturarite biba bigifise ingene abo bantu batowe ingene bagiyeho ingene bazobaserukiye nuko imigwi yose yabuze imigwi yose y'abarundi igihugu cyose mhm. mhm. ego aloyize yagarutse kuri bimwe bimwe aranaca no ku masonga ku byo mwagiye murashikiriza ku bijyanye na Sever mugabo yarafise utubazo tubiri mbona namwe mwanditse murashobora kwandika nako murashobora kwishyura nk'aka kabazo ka mbere aho ahagarara cyane kuri bene abo bantu bari kubarazugwa uno munsi ikibazo kihari nyamukuru Nuko uko uburundi buri ko buragerageza kuva mu njyane mu izinguzingu ry'injyane ryatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo itandatu eh, na kabiri mm. muri icyo gihe rero uno munsi mu burundi bariko barubaka mm-hmm. usanga bubaka amabarabara usanga bari bubaka amashuri usanga bari bubaka inzu zitandukanye z'igihugu iby'abantu bubaka aho rero bigaca usanga aho bariko barubaka baciye bashikira ku binogo byatawe nk'abantu kuko aha mu Burundi umuntu yava yibaza ati Uburundi bwose busigaye ari tongo itongo nihajya bahamba bahamba abantu muri ico gihe rero no munsi Severe ntiyari yahereye ntiyari yagize umugambi wo guhera hariya vyashitse giturumbuka muti giturumbuka gute mu ntara ya eh, mu ntara ya Mwaro commune Rusaka bariko bataba ikibanza caho bazokubaka ishuri ry'imyuga hanyuma bariko bataba icyo kibanza abariko bataba icyo kibanza ko uca abo bantu baburiye ngaho ngo baze kubivuga mugabo buke buke baza kugira ngo kuri kuboneke ndazi hariho n'ishyirahamwe ryitwa kopa riri hariya eh, ryarahaserutse cyane ndetse eh, ku minsi ya mbere ni nabo barondeye ku uwo mugwi wa severi kugira ngo bababwire reka ikibazo cya kabiri byaciye bicika ariko ndabona ngo yasubiye ku murongo kanezi yose kuko uraba kahise kacu ni ukuvuga n'urwego ruhambaye rwose kuko ruriko rutubira ingene twabuza abantu ingene ububisha bwabaye mu burundi n'ingene butosubira ubwo n'ubwo barateza kuja imbere n'ibikorwa ariko bihakorerwa byose babonye bihagarika mugabo nibo baja kuzura abantu badahereza bene bo ni ukubatera akabonge no kubatera ingorane kuko abo bantu bateza gushikirizwa bene bakamenya bati abantu banyu bimwe twavuga ntibaherekeje ku mutwe aho buhereye ku ntango no kuvuga ababuze bakamyekana nababije bakamyekana niko byanditse mm, umutumire yari yashikirije ati byari bigoye muri uwo mwanya kandi urabona yuko n'umugwi severe nta handi bari kwitura kugira umuntu ni nka kujya k'umuntu azuwe ni nk'umuntu eh, abo bantu ko turibaza ko batagandaye turibaza ko eh, ahubwo batanazi n'uwo muntu uwo ari we ubumbwe n'ibintu byateza kwitonderwa kandi bisaba uburyo bwinshi nk'uko uyu mufasini Claude yabivuze hari n'uburyo leta idafise urumva ntibategerezwa gukwa kuri icyo kibazo ni ukuvuga ubuhinga bwose n'uburyo bwose butarashyirwa hamwe kugira ngo abo bashikirizwe babarondeye babazi kuko barahari hanyuma abo bantu nabo bashobore kubaha amateka bagandara none ubu bagiye kubazura nka kumwe bazura Eh, wa wundi yari yari umwami w'i Burundi muri Suisse eh, bakamumaza imyaka n'imyaka yarazuwe ivyo ni gukora mm, isubira inyuma niko novyita ibi mhm. no kuri ni ibintu bari bakwiye guhagarika kuko ni ibintu bitera akabondo bibabaza abiciwa babo gusumba aho gusumba uko bumva bakazura kabuze hako babahoza imitima yabo nuko nabwo nuko agenda yivuga hanyuma kibazo cya nyuma nagomba kuvuga ni ni ingene urabona ubu navuze muri protocole ya kane mhm. eh, baravuga ingene uyu mu gushigwaho bavuze bavuga yuko ushigwaho na leta mfata kibanza ya mbere mu mezi atandatu ya mbere kandi bagaca gukora Mume mu minsi cumi n'itanu ikurikira iryo shyirwa bafataniye iryo leta iteza kuba ifatanije n'inama nshingamateka imfata ikibanza icyo gihe hmm. kuko bimaze kuja igitumize mu mufata ikibanza nuko imigambwe yose yari iserukiwe kujya basigaye yarusha ubu bija mu bindi byagiye mu bindi mbere bimaze imyaka cumi bagira kujya mu byo kubaza ngo abantu hirya no hino natwe baraje kutubaka ino hmm. mugabo ntibyakuriye abo bantu none bakurikije amategeko hmm. cyangwa bariko bakorera E, umugwi cyangwa umugambwe cyangwa umugwi w'abantu ibyo ni byo rero twebwe dufise ko amakenga menshi kuko igihe hariho igihe igihe bavuga muri arusha bakavuga bati tubashiriyeho iki kandi bazokora kuva iki kiringo ni ukubera babona yuko imfatakibanza ihurikiwemo iyo migwi yose kandi atankeka ikizovamwo ntawujya basinye arusha uwo mugu uzovamwo uzoba wemewe none ubu niko vyagenze rero urumva hari yagahaze hmm. hanyuma nagomba mperaheze mvuga nti urumva ko ari agahaze gakomeye gose nagomba eh, eh, mperaheze mvuga nti ikindi kibazo nuko urabona ubu siri ikibazo ushikako ni ukuvuga ubu bavuga yuko bifatanye n'ibi bya protokole ya kane hmm. ni ukuvuga icyo gihe iyo babandanya izindi ngorane urwaro yize yaheje kubivuga mukanda wenyine yuko hariho ibindi binogo rusange kuva mu mwaka uhetse turabishikiriza yuko kandi turabizi n'ubu biguma bipo none noneho abantu bazosikiriza kahise k'igice kimwe mhm. cyane eh, bazogira bati twebwe twashikirije kahise k'iki gice ibindi nabyo ntibituraba ikindi gice kizoza hanyuma none kizoza ryari cyane uwo mubuye wari waracerewe none bavuye kuwushyiraho dandari kugira ngo baheze ibwirizwa murazi neza yuko mu muri masezerano yarusha hari kubaho umugwi ukurikirana ishyirwa mu ngiro by'ayo masezerano mhm. none uwo mugwi barawubakije uriho none uwo mugwi wabuze kwiga urumva rero kuri jimwe sinumva ibyo bibazo n'ibintu bisigaye biri muri aho kumbure n'ibyo bazoshika kw'abo bantu babona bakora nabi nabi nta buryo bafise ntibanakwiye n'ibintu tubona yuko ubenga ariko barahetse ibwirizwa nibyo nagomba gushikiriza murakoze urakoze yose mu bubirigi reka mu majambo make aloise ibibazo yabajije birumvikana kuko ndabona mwagiye murabyandika hari ibyo mushobora kwishyura mu bicara ku mayange mu bijyanye no gushyiraho umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi iyo bawita umugwi w'igihugu ujejwe kurondera urukundo no kunyanisha abarundi uno munsi witwa umugwi wo kurondera urukundo no kunyanisha abarundi hanyuma eh, imbere y'uko uwo mugwi ujyaho mu masezerano y'arusha bavuga ko abanza kujyaho umugwi impuza mpuzamakungu w'ubucamanza ugeye kugira amatohoza ku byabaye ubu rero uwo mugwi ntawe ukiriho ahubwo bavuze ni igihugu cy'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bashyize igikumu ku masezerano y'itariki zibiri z'ukwezi kwa munyonyo mu mwaka w'ibihumbi n'indwi harangaha ibujumbura kuri eh, suruse dinire iryo tegeko bashyize ko igikumu bavuga ko hazoja kumugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi apana umugwi w'igihugu kandi bavuga ko hazojaho Sentare, idasanzwe ku Burundi murumva ko ibintu byahindutse uko biba byanditse yarusha siko byanditse ubu urumva ko byarahinyanyuwe reka dufatire rero kuri ibyo byanditswe cyangwa byari gukurikizwa nk'uko byanditswe muri protokole ya kane nk'uko kaniziyusi yabivuze mu ibwirizwa nshingiro ry'uburundi ntitubeshye ntitubidehe uko byahinyanyuwe uko byari gukurikizwa ngo umugwi ujeho ni ukuvuga mu kwezi kwa kane Eh, mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ntibyari gukunda na gatoya muti kuki umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe intambara yari ngaha mu gihugu oh arishura neza vrema aragerageza muno munyuma akaciye yongera agahobeka nambari kubera ubwoba bisanzwe nagenda mwibarize ikintu mm-hmm. ibintu byo kuzura abantu ku isi yose ku isi yose mu burundi bugira ubwo bwa mbere ku isi no mu budage baracarondera no kuba pedoshemiri ya jantine baracarondera ubwo buhinga abarundi barose n'ubu Eh, mugabo urumva amepesi amepesi n'ishyirahamwe ryishinze guha agateka na cyane babuze ababo n'ibyabo eh, ibyo byo kuzura sibo babiraba kumbure reka araza kugira icashikirije kuri ubwo buhinga ko severe yo bayifise ubuhinga eh, bwo gukora icyo gikogwa ubwo buhinga bavuga eh, muri severe no kuri ubwo buhinga ntabwo hari gushyirwa no munsi ni bita ngo ADN hamwe bagenda bakaraba ibinogo hanyuma bakamenya amagufa ibyo bisigarira bakavuga ati ibisigarira ni bya kanaka ava ku mutumba wa uyu mwene naka ubwo buhinga muri severe ntabwo bafise ubwo buhinga muri seyiseri barabufise mugabo ni ubuhinga buzimbye cyane burashobora gutwara amafaranga eh, iby'abahinga bavuga amafaranga amafaranga yababa igihumbi cy'amayero ni ukuvuga imiliyoni hafi zibiri z'amarundi kugira ngo bato nako ndikumvuga ko ari miliyoni zibiri umenga ni uko nyene igihumbi cy'amayero ni miliyoni zishika zirababa zirahatswa gushika zitatu e, hafi zitatu ku muntu umwe mm. ubwo buryo gushika no musango bafise ubwo buhinga abantu boza kubikora nabone biranagoye kuko uno munsi igihugu cy'u Burundi ntigifise imigenderanire myiza n'ibihugu bimwe bimwe kumbure byo ufashije kugira ngo uko kuri kuboneke naho nk'ububirigi canke nibindi kugira ngo bishobore gufasha gutanga ifashanyo cyangwa nabyo bifashe mu gutanga ukuri kuko birakuzi muri ico gihe rero ubuhinga ntawo bwizera nukuri naho baba bufise muri Argentina yavuze guhera mu 2014 gushika ku mwaka uheze bari bamaze gutora abantu batarenga amajana abiri kandi hapfuye abantu ibihumbi mirongo ine muri make severe ubwo buhinga ntabwifise ntabwifise kandi ntawe no kwizeza abarundi ngo buhinga buzohava buza atari uko bwoza guteranya abarundi hagatogwa bamwe abandi ntibatogwe bagacavuga ngo ba, ngo ba, ngo baca bagize ba, nkunzi ivyo n'ukuri biragoye igikuru nuko bo mbokurikiza nka wa mugani w'ikirundi bavuga bati ugukunda aguhisha uwawe aho nshatse kuvuga iki ibyo bisigariraho bibonetse babihamburure bongere babihambane iteka aba bavuge nk'ajya mu gasenyi bavuge bati abahegereye abibaza ko abanyu baguye ngaha muze duhamba abantu tuhamba niteka padiri cyangwa pasitori cyangwa uwundi tugire ya migigwa tugandare tuganduke tumarigwe ego mu majambo make tujya tubazo twa Canesius mu masegonda 30 kuko ikiganiro kirarangiye ego Canesius yabajije ati eh, uno munsi biragoye gushira guko uwo mugwi wo korango kubera hari intwaro yavuye mu matora oya uwo mugwi imisi yose imigwi iri ku isi nzima bita iyo kurondera ukuri n'imigwi iza gukora kubera hari ugushaka kwa politike rero uno musi umugwi umukuru umugambo utwara uri ku butegetsi no musi ukaba ufise ugushaka ko ukuri kuja habona iyo mvuze ukuri no kuvuga ibi ibintu amahano yagiye araba yose ivyo bintu bizoba baca bawurekera uwo mugwi ububasha n'ubwigenge ivyo rero bigashoboka neza atangorane mugabo nibaza kuza barawutunga urutoki bawutera ubwoba nta kuri gushobora kuboneka kuko hazogera igihe batuma ko niko biranditse mu bavuga bati umugaba w'ingabo mu Burundi turamukeneye cyangwa umukuru w'inama nshingamateka turamukeneye cyangwa umukuru w'igihugu turamukeneye muri icyo gihe amukeneye ntagende uko ntikuboneka mhm. murumva ko bica biba gushaka kwa politiki ego reka tugushimire nimba atakandi kabazo byo yabajije umengo nivyo je nagomba mvuge ikimwe gikomeye nuko ibikorwa byo kurondera uko no kunywanisha abarundi to bihebera umugwi severa ni ikintu cyo kurondera ukuri ni ikintu kiraba umenyesha makuru kiraba umwigisha kiraba umwari kiraba umunyeshuri kiraba umurundi wari wese kuko ukuri ni kutaboneka uno munsi zinjyane turimwo ejo hazoza injyane zisubira ego wakoze aloyizi batungwa na yurongo ya mepesi gira ubuntu mwakoze kwita ubutumire bwacu mu kiganiro karadiridimba ndabashimiye nanjye ahubwo kubona mwantumiye kugira ngo dusangire ibyiyumviro n'abandi ego yakoze placide yari mu gihugu cy'u Buholande yakoze na Canisius yari mu Bubirigi eka yakoze na Emetus Mitebutsi no ariko tuma ano majwi abashikira atankomanzi nkuko mwavyumvise ikiganiro kibacara kiremeshejwe na Jemedar niyo nkuru nimugire ibihe byiza hose muherereye naho butaha